insizwa insizwe funa mina nje uyele eceleni sishaya uzokhuluma njalo insizwa ngoba mankenjana konkothi usuku njengamankenjane ubani ongahlala nomntamsondayo ubani ongahlala ongizondayo ubani ongahlala nomntamzondayo ubani kodwa ubani kodwa ungahlala nomntamzondayo ubani ongahlala nomntamzondayo wensizwa wensizwe funa mina buyele eceleni shayane musokhuluma njalo njengamankenja owamankenjana konkoje njengamankenja njengamankenjani izwi mina seliyangizulela awuzwe uhlala wami lo mhlawa kuyowamnandi yowamnandi ukushiya wami lo mhlawa kuyokalwa kuyokalwa ukuhlala kwami lo mhlawa kuyowamnandi yowamnandi baba ukushiya wami lo mhlawa kuyo yoba mnandi yoba mnandi vukushiya kwami lo mhlaba kuyokalwa kuyokalwa kwensizwa ngensizwe efuna inaja buyele eceleni shayana usukulumanjalowenaowamakentshana konkotha ubusuku nanini kuzoko baba nomama we baba nomama bo njengamankenjane wensizwa wensizwa efuna yena wena uye leceleni shaya wensizwaobamanketshana konkotha ubusukuaaenjane thethelela nkosi kulelizwe lakithi ihita abafana besimanga